الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين je Allah te bareke wa taala traži u suri Tahrim: "O vi koji vjerujete, o vjernici, čuvajte sebe i svoju čelju, svoje obitelji, svoje familije, svoje porodice. Od vatre džehennemske čije će do ljudi Obratite pažnju, braćo moja draga, na ovaj ajet. Od vatre i džehennemske, čiji će benzin, odnosno pogonsko gorivo biti ljudsko meso i kamen. Ne ide na to. Ova ložulja benzini, bezlobo bi ostalo tu ne pa. Ljudsko meso i kamen je, ali i na nadalike tu nadjelazom, šidatom, i im samo radi ono što ima vlada. Braćo moja draga, i čuvanja svoje porodice i svijeta. Može ti jedan babo, kada pročita ovaj ajet, kazati da voli svoje dijete, a da ga u isto vrijeme ne upući u vjeru. Subhano. Može ti jedan babo? I zato, braćo kazna, polna patnja Ne znajući, znači, ne znajući. Kao vjernici, draga braća, vjerujemo da se ovo čuvanje ne odnosi samo na pitanje ovog života. Čuvanje koje je Allah naredio nama. Čuvajte sebe i porodice svoje, svoje vlade od vatre Nego ovo čuvanje podrazumijeva i čuvanje od svega loših, strašnog i pogubnog Čuvanje od i pokupnog na ovom svijetu podrazumijeva da sebe i svoje porodice i svoju djecu materijalno obezbijedimo, da vodimo računa o svom njegovom zdravlju, da im pružimo uslove za školu i tako dalje. Međutim, čuvanje sebe i svojih porodica i svoje djece u pogledu budućeg svijeta znači čuvati ih od onoga što će im štetiti na budućem smo bilo godine da upitali da li voli, da li želi dobro i da li se brine za svoju djecu i porodice, sigurno bismo dobili potvrda na to. Vjerujemo i da je tako. Ali kada je upitan i pravu pažnju od svojih roditelja. Ljubav i pažnju kojom će ih se učiti i paziti da se čuvaju belaja, patnje i problema na budućem svijetu, u budućem životu koji zapravo jeste pravo vječni život. Oto da bi svaki roditelj sam sebi mogao odgovoriti na pitanje koliko vodi, koliko pazi i koliko se brine o svojoj čeljavi. Pa ako nađe da im je priuštio sve ili mnogo toga od ovog svijeta, a u pogledu ostatku, neka zna da nije od onih koji smo vlastitom djetetu misli dobro. Uistinu je lijepo i ohrabrujuće vidjeti omladinu u džami, djetku u mekte. Nekad pomislimo da među nama čak i nema grijeha, da nema alkohola, da nema onih koji kradu, otimaju, koji put čine, i kockaju. Ali nažalost, prođemo li čašijom u pozitivskim objektima i lokalima, vidjet ćemo slike koji nas pogađaju i čine bračni dobro. Naša djeca, naša omladina, mi smo im bade i mi im odgajamo. Nisu stranci, opijaju se, ružno ponašaju, skloni su kocki i ne mora. Ne možemo i ne smijemo odgovornost za to skinuti sa sebe, ni kao roditelji, ni kao društvo. Treba se zapitati babo, na kakav bila, a da ga nije i poručio onome što ne smije, a što smije činiti po slovu vjeru. Nije ga poručio šta je lijepo, a šta nije. Nije ga poručio šta je pošteno, a šta nije. Nije ga poručio šta je čestito, a šta nije. To pitanje to treba postaviti sebi i šira zajednica koja učestvuje u odgovi djeci i To pitanje treba postaviti fakultetu i imam u Ne smijemo zatvarati oči, biti hladno krvni, jer ako su ih mnoge pogrešne ideologije svale na njih, gdje smo mi da ih spriječimo? Ako pokvareni i nemoralni sadržaj na televiziji, časopisima ili internetu ih kvare, gdje smo mi da ih popravljamo? Ako ih druge uči, ako ih drugi uče i pozivaju na loše, gdje smo mi da ih odradimo od toga i da im poručimo dobro? Predsjednik to zapamtilo, braćo. Sigurno ima babo i majka. Oni su pravi i učitelji i odgajatelji, usmjerivači i upućivači. Poslije njih će pomoći pospješiti odvoj djeteta oni koji se bave promicanjem pozitivnih vrijednosti na jednom društvenom nivou. Znajmo, braćo, da je odvoj djeteta životni projekt. Znajmo da je u i podučavanju naše djece islamskim vrijednostima naša ponos na ovom mogućem svijetu. A njihov je i sa puta koji promovira Islam, pa u tome je naša kuka, naša nesreća i kajanje i na ovom i na svijetu. Vjerski dijete ili zna svoje obaveze sutra prema roditelju koji Zna granice koje ne smije povijeti u pogledu odnosa s roditelja. Tako da ćeš i sam imati korist obilježava. Dužnost svake osobe koja kroz javni angažman promiče Allahovu riječ, kao što su imami, je da pomogu roditeljima u odgoju, podučavanju i usmjeravanju djece islamskih vrijednostima, te na taj način dati svoj doprinos u samom podizanju kravu. S obzirom na vakar u kojem živimo, braćima draga, taj posao gotovo da nikada nije bilo teže. Kako za stanje može biti samo još gore. Sa još gorim gledanima, još gorim sinovima i kćerima, sa kojima ćemo opet na kraju svi zajedno kukuriti i snositi posljedice nemara i njegovog neispravnog odgoja za koje smo mi ponajviše krivi. A odgovor je da ispravno odgojeno dijete i dijete upućeno i podučeno da se pridržava vjeri je prava radost za roditelja kao pojedinca, a svakako za čitavo društvo o tome ne treba posebno govoriti. Muhammed Ali Sala braćo draga, u hadisu koji ima imam Bukhari u svome sahiju. Obratite pažnju. Znači, logično je da ti od od djeteta, od djeteta koji je ubijen, koje je u islamu, kad ono poraste, pa uhvati snage i ubeta, a ti mu ne možeš lako ništa, ona Znači, od odvojenog djeteta odučenog islamu da se boji Allaha uzvišenog za ono uh, kad kaže babina imat ćeš taj mnogo uspješnja a pasite koja je nagrada na buduće svijetu Kaže Muhammed sallallahu alaihi sallam na sudnjem danu će naći čovjek koji je griješio i griješio i griješio bilo kod njega svega. I namaza, i posta, i ovoga, i onoga, i grijeha. Kad sam sebe realno ocenio, mora sebi ne bi ne propisao. Ali kaže, ko će na sudnji dan, pa će svatko malo, malo vremena koji prođe, biti mu povećan stepin kod Allaha za Pa će iz džehennema ući u pa sveti na desetu, pa desetina, na dvadeset, pa će kazati ja rabi, odakle meni ovi stepeni, jer ja sam znam da nisam tu takav. Znam kakav sam bio. Pa će mu Allah na državu reći, o moj robe, ostavio si za sebe svoje dijete, koje je živo islam i koje je svakog dana govorilo oprosti umema. Subhanallah. donijeti visoki stepen u džene. Veleduke i stavove O moj robe, ostavio si za sebe svoje dijete koje je znalo za mene i koje je činilo dobu meni za tebe. Znači, ovo je velika stvar. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi imam neku jala sa problematičnim ravom, lancom prenosilaca, ali njegov smisao ovog hadisa je ispravan i poklapa se sa očima, živima i kada je, kada je dijete malo, malo je, malo je, sedam, godina, pet, pa ode, na primjer, na naš, ili klanja namaz, ili abdesti, ili ode u mešte pa nauči sur tebe tjedan. Kaže, od tog djela što je to malo dijete uradilo, ima nagradu i dijete i i majke. A dijete tako koje uradi grije, koji nije puno, malo dijete, Kaže, ne ide na mi i babi. Pa je i ovo jedno počasti roditelju zbog nekog odnosno zbog I kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi ima Ibn Hibban u svojoj hadiskoj zbirci sa vjerodostojnim lancem prenosilaca u kojem kaže i Iza mata insanu in qata'a anhu ameluhu illa Kad čovjek umre, nema više ni avioni, ni kamioni, ni pare, ni prijateljstva, ništa više ne pa. I nema više ni hlanjanja, ni posta, ni zekijata, nema više sadake, ja da mi daj, pa da mi se popravi stanje, nema se prestaje. Ali taj čovjek ima opet šansu da dobije nagrad i umeza. Zbog tri djela ako ih bude uradio prije smrti. Prvo dijelo je sadaka muđarija. Ako nešto ubakuti, Da li je nešto ubakuti? Što će trajno koristiti muslimani. Druga stvar je eurimun i u untederu mi en nas. Ili kaže znanje koje iza sebe ostavi ili učenika ili džaka da se ljudi time budu koristili. Bude koristio ljudima. I treća stvar od koje će čovjek stalno ceva u Odeš u E u valedne sade je druga. Ako iza sebe ostaviš dijete koje je činilo dobro vlada. Pa vraća moja draga puna roditelja koji, kao što rekao smo, sami sebi ne bi dali prvo da bi se realno Pa ti sebi skonta jer ti bolje da ostaviš iza sebe dijete koje zna za svičan Allaha, koje je podučeno islam od kojeg ćeš imati korist i na budućem svijetu, ili ti je bolje da ostaviš hrstuza od kojeg te, od kojeg te čeka bela i život. Jer braćo, ljudi u sebi imaju čip, imaju programirati na to da reaguju na vjeru u da li se radilo o ljubavi, o strahu, o zadovoljstvu ili o čemu? Pa ako je čovjek uvjeren, ako je svjestan Allah za dešavu, njega svaki grije koji uči ne da ga boli i da ga peče, nego strahuje od njega. Strahuje od njega. I zato ćeš naći vjernika da mu ne treba ni kamera, ni policajac, ni ovo, ni ono da ne mu radio kakav nije. Jer on se boji Allah na dešavanju. Ono I zato preporučujem u ovoj našoj omladini, ovo je pitanje braća koje se tiče svi u nas. Jer se na ovaj način stvara zdravo Oni koji nemaju djecu možda mislite to je daleko od mene. Ne, ne. Hrstuz iz jedne porodice čini zlom i štetu čitavo malo. Hrstuz. A korist od jednog odvojenog djeteta može imati čitavo malo. Pa je zato da odgada dužan da se time zabavi. A pogotovo oni koji pred Allahom državom imaju za odgovornost. Draga braćo, otvorimo Kur'an, suru Lukman, otvorimo suru Safa, otvorimo kazivanje I na kraju da za omladinu, živi bilo ko može neka i kupi se ne pročita. A knjiga se zove Ekle odnosno odnosno matići. u kojoj je sve savjet do savjeta kako mladić treba da se ponaša. Prema babi, prema majici, prema tetki, prema strini, na ulici, prema komši i, i tako dalje. Čitav je možda. Savjet do savjeta. Stotinu nešto savjeta Pa oni koji mogu, neka se ne ustijeku na kupi zemlju. Ejuhel nered, odnosno o omladin, ili savjet mladić, ili o mladiću, o omladinu. Braćo, ova kupa je na neki način tematska, obzirom da dolazi, ako da školska godina, samim početkom školske godine dolazi i početak Merkup, se u metepsku godinu, sljedeće mi žal da govoriti o vladnosti metepa za našu djecu, a tim povodom je i ova ruka da se osjetimo na stvari koje već znamo o važnosti odvoja naše djece. Babo i majka su tu neprikosnoveni Broj jedan i prvi i posljednji broj. Ostali svi ljudi koji učestvuju u odvoju i učavanju, tog djeteta, oni su samo pomagači ili pomoćna sredstva pomagati. Babo i majka sve se zna u školi i u Mertemu, sve se zna koje je dijete ima podršku porodicu.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 odbija dobu. Učenjaci kažu, tumače i šahadiz da je to u svemu sudeći trenutak dok je imam na mi veri iznesiti do mihraba, a molite Allah je za ono što imate, ja ću kao imam svakako Braćo, samo jedna kratka obavješćenja bili. Obzirom da pokuda ratom pokušena džamija Ferhadija u Banju Luci, kao što svi dobro znamo, se renovira, ona će uskoro biti voda i ti radom će biti privedeni kraj. Pa evo na prostoru cijele Bosne i Hercegovine danas će na Dubina Mazu, poslije džuma Maza, biti stavljena Sergija za pomoć svim banjalučkim porušenim džamijama, posebno džamiji Ferhadiji, kako bi se dovršili i priveli radovi kraju. Ja pozivam i sebe, pozivam i sve vas da ugradimo sebe u taj krajnji vakuf, moleći Allah Đelešanu da nas za sve ono što damo, čime ovaj, pomognemo gradnju, izgradnju, da li islama, da li bilo čega vezano za islam, da nam Allah Đelešanu kako bi se vakuf piše, amin, ja, da vas Allah nagrada. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء